الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد حقيقة موضوع ambokuwa imetangulia katika هي دورة هي maudhui لقوة yatosha kuzilainisha nyoyo zetu kwani ni masala nzito sana kuzungumziwa sifa za adhabu ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia watu kaidi watu ambao kuwa ni waasi na wamepindukia waasi lakini pamoja na hilo kwa kuwa ni barnamiji ambayo kuwa imeandaliwa na haina budi tuzungumzie lakini pengine tutazungumzia kwa muktasar kwani kadhalika ni katika jumla ya maadhi ambazo kuwa zina umuhimu katika siku hizi ambazo kuwa tuko ndani yake maudhui yenyewe ambayo kuwa tutazungumzia biidhnillah maudhui ya birrul walidain kuwatendea wema wazazi wawili قال الله تبارك وتعالى في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 katika Qur'an katika maeneo tofauti tofauti na mara nyingi ikikusudiwa matendo mema kwa jumla matendo mema kwa jumla walakin katika maeneo imekuja khas ikifungamanishwa na alwalidain birrul walidain kuwafanyia wema wazazi wawili nukta ya kwanza manzila ya kufanya wema wazazi wawili asema Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa قال qala mujahid amara mwezimu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha na amepitisha hukumu kwa waja zake wawe ni wenye kumwabudu wa waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah amewapitishia hukumu na maamrisho waja zake wote wawe ni wenye kumwabudu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala na tukizingatia aya ambazo kuwa zimekuja kuamrishwa kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanyiwa wema wazazi wawili ni aya ambazo kuwa za jumuisha watu wote wala haijakuja khas kwa waumini bali utapata kuwa wa wasfaina al-insan yani wanadamu kwa, kwa jumla waumini na wasiokuwa waumini wa qada rabbuka alla ta'budu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha nyote msio ni wenye kuabudu illa iyahu ila yeye peke yake imekuja maamrisho ya jumla kwa watu waumini na wasokuwa waumini kadhalika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili la wafunganisha waumini na wasokuwa waumini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya baada ya kuamrisha kuabudiwa yeye peke yake akafuatiliza au akataja jambo la pili katika cheo na katika maamrisho wa bilwalidain ihsana na kadhalika ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala anihsinu ila alwalidaini ihsana muwafanyie wazazi wawili wema na kalima hii ihsan ni kalima ambokuwa ya kusanya aina tofauti tofauti au aina nyingi za mambo mazuri ambazo kuwa atakiwa afanyie mzazi au wazazi wawili kuwaheshimu na kuwapa cheo chao na hadhi yao na kuangalia mpaka mwisho wa uhai na baada ya uhai yote ni katika jumla ya ihsan kwa hivyo hii ndio cheo cha kuwafanyia wema wazazi wawili yatajwa baada ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala bali ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambekuwa ameiweka katika sehemu hiyo baada ya kuamrisha kuabudiwa yeye peke yake akajalia katika wema katika wanadamu wenye kufanywa wema basi ni wazazi wawili ndio ambokuwa wametangulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika Qur'an ametutajia kuhusiana na mitume yake alayhi msalatu wassalam pamoja na manzila na cheo cha utume hakuacha kutaja sehemu walochukua kadhalika katika kuwafanyia wema wazazi wake wazazi wao mitume hawa asema kuhusiana na nabii yake Nuh alayhi salam katika sura Nuh mwishoni asema Nuh alayhi salam rabbi ghfirli waliwalidayya waliman dakhala ya mu'minan hii dua aliileta Nuh alayhi salam ewe Mola wangu nikufirie mimi na wazazi wangu wawili na kadhalika kila mu'min ambaye aingia nyumba yangu wa kiume na wa kike hii ni dua ya nabii Allah Nuh alayhi salam ambapo kuwa amemhusisha ama amewahusisha wazazi wake wakadhalika Suleiman alayhi salam asema katika suratu an-namli rabbi auzi'ni an ashkura ni'matik an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah Suleiman alayhi salam amwomba Allah subhanahu wa ta'ala e Mola wangu niwezeshe mimi niweze kukushukuru neema zako juu yangu na kadhalika niwezeshe kushukuru neema za wazazi wawili juu yangu wakadhalika asema kuhusiana na Yahya alayhi salatu wassalam katika surat Maryam ya Yahya kitaba biquwwati wa يا alhukma sabiyya wa بقوة min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa تقيا biwalidayhi wa lam yakun jabbaran عصيا amtaja Yahya alayhi salam fadhila ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa kuwa mwema na katika wachaji Mungu katika jumla ya mambo ambayo kuwa alimpa wa barran biwalidayhi alimfanya kuwa ni mwema kwa wazazi wake wawili Yahya alayhi salatu wassalam wakadhalika katika nafsu sura azungumza kuhusiana na nabii yake Isa alayhi salam simulizi wa Isa alayhi salam asema inni abdullahi atani alkitaba وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عيسى عليه السلام أتاجى فضل ذا الله سبحانه وتعالى جياك نا مماك مريم عليه السلام katika جملة يا fadhila ambazo الله سبحانه وتعالى wa wajalani mubarakan aina ma kuntu wa uswani bisalati wazaka alinijalia kuwa ni mwenye khairi pote ambapo kuwa nendapo na kadhalika kanjalia kuwa ni katika wenye kusimamisha swala na kutoa zaka na akanitakasa wa barram biwalidati wakadhalika kanijalia kuwa ni mwema kwa wazazi wangu wawili hii wema katika au kuwafanyia wazazi wawili kama ambavyo tuona katika silsila yote ya mitume hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwa ni katika sifa miongoni mwa sifa zao pamoja na cheo chao au vyeo vyao vya utume kwa hivyo hili ni jambo ambalo kuwa lina cheo kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hamna mwanadamu ila babetu Adam alayhi salam ila anao wazazi wawili baba yetu Adam alayhi salam na mama yetu Hawa ama walobakia vizazi vya Adam alayhi salam wanayo uhusiano ya wazazi wawili amejaliwa kuwa na wazazi wawili wa kiume na wa kike hawa Allah subhanahu wa ta'ala hajatuachilia pasina kutuelekeza jinsi gani tutakuwa ni wenye kuamiliana na wazazi wawili hawa kwani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallama wamebainisha jinsi gani ya kuishi na kila ambaye kuwa ana uhusiano nao na, nawe awe ni rais au ni jirani au ni rafiki wote hawa imekuja bayana kuhusiana na jinsi ya kuamiliana nao na katika watu ambao kuwa wana sehemu kubwa kwa maisha ya mwanadamu ni hawa wazazi wawili mzazi wake wa kiume na mzazi wake wa kike imekuja katika hii hadithi ambayo kuwa ni katika sahihi mbili asema abi huraira radhiallahu anhu jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam alikuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah akamuuliza akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam man ahaqu nasi bihusni suhbati nani katika watu ambaye kuwa anastahiki sana nimfanyie wema katika kuamiliana nani katika watu ambekuwa astahiki nimfanyie wema baina ya watu wote qala ummuk mtume sallallahu alaihi wasallam akamtajia mamako akakariri mara ya pili mtume akamwambia mamako wakadhalika mara ya tatu mtume akamwambia mamako kisha mara ya nne akamwambia babako hawa ndio watu ambao kuwa wana haki kubwa ya wewe kuwatendea wema ametajwa mama mara tatu kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataja hali ambokuwa mzazi wa kike hupitia aiyo amembeba mtoto ama amekubeba aiyo miezi sita miezi tisa katika fuko lake la uzazi kisha akawa ni mwenye kuku, kukuzaa au kujifungua kwa uzito na mashaka kisha baada ya hapo kadhalika miaka miwili akawa ni mwenye kukunyonyesha katika hali ambayo kuwa hujiwezi hujitambui hujifahamu ikawa mzazi wa kike hali hii nzito ya kukukuza na kukulea anapitia yeye kisha na msharaka wa mzazi wa kiume ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mama ana stahiki sana aiwa kufanyiwa wema kwani ndiye ambekuwa alikubeba katika fuko lake la uzazi kisha akawa ni mwenye kukuzaa ukapatikana katika ulimwengu huu ukawa mwanadamu watembea wazunguka na wafanye kila ambacho kuwa wakifanya unayo asli ambayo chanzo ambacho kuwa umetokana nayo nao ni wazazi wako wawili wakadhalika babako au mzazi wa kiume alikuwa kadhalika na fungu ya kukimbia huku na kule kwa ajili ya kuwatengezea maisha kwa ajili ya kuwaletea mambo ambayo kwa yatawasaidia katika maisha yenu na yeye kadhalika huwa haoni raha wala hana utulivu iwapo familia yake yatatizika mzazi wa kiume ndipo mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia huyu sahaba hawa wana sehemu kubwa wana haki zaidi ya kufanyiwa wema katika jumla ya wema Allah subhanahu wa ta'ala ataja na adabu ambazo kuwa mtu atakiwa awatekelezee wazazi wake wawili asema imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma imma mmoja wao au wote wawili ukawapata katika uhai wakafikia umri wa makamu na uzeni ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin basi tahadhari sana usije ukawa ni mwenye kuwadharau na kuwakosea aiywa hata kwa tamko la uff uff kalima tabajjur aiywa wa kurhin ni tamko la mtu kukasirika na kuchukia usema uff au kwingineko usema ah Aiyo na watu katika mitaa yao wanayo tamko ambayo kuwa iko katika ndimi zao huwa wanazitamka. Imetumika hii kalima katika Kiarabu au inkuja katika sheria kalima tuufu Na hii ndo kalima ya chini kabisa ya udhia ya kuonyesha kuwa mtu ameudhika. Fala takullahu uf Basi Allah subhanahu wa ta'ala hata hilo amelifanyaje? Amelikataza. Usimwambie mzazi wako, aiyo uf au ukaonyesha kuwa umekathirika fala takul lahumā uf wala tanharhuma na wala usiwe ni mwenye kuwakemea asema uh, katika wanachuoni wa tafsir mujahid ama mwingineo kama sijakosea asema wala tanharhuma aiyo la tanfud yadaik anhuma usiwe ni mwenye kuwarushia mikono naam usiwe ni mwenye kuwarushia mikono imekuja makatazo ya kutumia maneno na makatazo ya kutumia vitendo ambapo kuwa ni vya kuonyesha kuwa mtu anchukia jambo linatokana na wazazi wake wawili kalima ndogo mtu kusema ufu na kadhalika kitendo kidogo mathalan mtu kurusha mkono kuwa hataki kuwa amekasirika na mara nyingi au mara nyingine mtu hupitiwa akawa adhihirishe hiyo au ikampitia akawa ni mwenye kudhihirisha kukasirika kwake na kutoridhia kwake badala ya kutoa neno au tamko akawa ni mwenye kuashiria kwa mkono wake kwa kutupa mkono hiyo akakasirika hii kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha na ametanabahisha na iwapo hili limetanabahishwa basi lililoko juu ya hilo chuoni wa usulu wasema ayo mimbabi aula liwe lenye kukemewa na kukatazwa kama vile kumtusi mzazi na kumlaani iyadhan billah au kumpiga na na kumtishia na maalasaf ni mambo ambayo kuwa katika zama hizi ambazo kuwa tuishi zapatikana kwa wingi hukukul walidain kuwakosea heshima wazazi wawili imma kwa maneno kejeli matusi aiywa au kwa ku, kwa kukemewa kwa mkono ama hata kwa kupigwa iyadhan billah impatikana visa vya watu kuwapiga wazazi wao amechoka na mzazi wake amekereka na mzazi wake iyadhan billah ikampelekea utovu na kujisahau na kusahau hadhi na sehemu za hawa wazazi wawili ikawa anampiga mzazi wake iadhan billah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitufikishe kule fala takul lahumā wala tanharhuma bali ambacho kuwa yatakiwa wa kullahuma qawlan karima sema nao semezana nao kwa maneno ya laini maneno ya upole fasina kupaza sauti fasina kuonyesha kuwa umekasirika bali maneno yawe maneno ya laini kwa sauti aiywa na vituo vya chini iwe sauti ya mtu akizungumza na mzazi wake awe atazungumza kwa sauti ya chini kuonyesha ihtiram kuonyesha heshima na wala asiwe ni mwenye kumpazia mzazi wake sauti yake وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه kisha jambo la tatu au la nne ni kuwa uwe ni mwenye kuwainamishia janaha dhulli hiyo mbawa ambapo kuwa ni kuwa matendo yako yawe matendo ya upole na utaratibu usiwe ni mwenye kuwasukuma na kuwaharakisha katika matendo katika hii aya au hii sura tumekatazwa na neno tamko na kadhalika kitendo wakadhalika tuamrishwa kwa maneno na matendo ambayo kwa yatakiwa tuwafanyie wazazi wawili maneno wa kullahuma qawlan karima mazungumzo yako pamoja na mzazi wako au kwa mzazi wako yawe ni maneno ambokuwa ni ya utulivu maneno ambokuwa ni ya upole maneno ambokuwa ni ya kutia huruma kwa moyo wa mwenye kusikia kisha na matendo waqfid lahum janaha dhulli matendo ambokuwa unawafanyia wazazi wako wawili yawe ni matendo ya mtu mnyenyekevu mtu ambaye kuwa si mtakabari mtu ambaye kuwa anaonyesha hiyo ujabali la bali uwe, uwe mbele za wazazi wako wawili ni mtu ambaye kuwa ume umenyenyekea uwe nyenyekevu mbele za wazazi wako wawili waqfid lahum janaha dhulli min arrahma wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kisha kadhalika uwe ni mwenye kukithirisha kuombea wazazi wako wawili ukikumbuka zile fadhila ambazo kuwa walikufanyia wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ukiwaombea hii dua na hii dua imekariri mara nyingi katika Qur'an ameisema Nuh alayhi salam kama tulivyotaja wakadhalika nabii Allah Suleiman na mitume wengine pia wamefunza hii dua mtu awe ni mwenye kuombea wazazi wake wawili sawia wako kwenye uhai au wamefariki rabbi ghfirli wali walidayya e mola wangu nighufirie mimi pamoja na wazazi wangu wawili na uwarehemu kama jinsi walivyokuwa wakinirehemu nilipokuwa mdogo hii ni katika baadhi ya akhlaq njema ambazo kuwa mtu atakiwa awe ni mwenye kuamiliana na wazazi wake kuhusiana na maneno ya laini atupigie Allah subhanahu wa ta'ala mfano katika mtume wake Ibrahim alayhi salam alipokuwa akikabiliana na babake ambaye kuwa alikuwa amezamia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bali ndiye alikuwa kiongozi wa kuchonga vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala asema Ibrahim alayhi salam kuzungumza na babake wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya aiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataja kumbuka kisa cha Ibrahim alayhi salam yeye alikuwa ni siddiq mtu mkweli naye ni katika mitume ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua id qala li abihi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya alipokuwa akinongonezana au akisemezana na babake akamwambia babake ya abati uslubwa kuita ya abati hakuita kwa jina la kijeli pamoja na kuwa babake alikuwa ni mtu mushrik ya abati e babangu hakika mimi nimefikia katika ilmu ambayo kuwa haijakufikia fattabi'ni ahdika siratan sawiya nifuate ili nikuongoze njia ambayo kwa ni sawa njia ambayo kuwa itakufikishia katika mardhati Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa mazungumzo baina yake na babake pale babake alipomkemea aiyo alipomwambia ondoka itazilna aiyo na ujeke mbali wa illa lanarjumannaka wahjurni maliya tutakupiga na tutakutupa mbali alimwambia baba yake aiyo salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya amani iwe juu yako e baba na kadhalika nitakuwa ni mwenye kukuombea maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwani yeye Mola wangu kana bi hafia ni mpole na mimi anisikiza sana nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukusamehe na kukufiria pamoja na jinsi babake alivyokuwa akimkabili kwa ubaya kwa hivyo mtu mu'min hususan atakiwa amwige nabii Allah Ibrahim alayhi salam hata iwapo wazazi wawili ni washirikina hata iwapo wazazi wawili ni washirikina kwani huyu babake Ibrahim alikuwa ni mshirikina wakadhalika inkuja kuhusiana na kisa ya Sadi ibn Abi Waqas radiyallahu anhu mamake alimtishia iwapo hutoacha kumfuata Muhammad iwapo hutoacha hii dini ambayo umeingia wakadha wakadha nitakuwa ni mwenye kufanya kadha wakadha sitokuwa ni mwenye kula sitokuwa ni mwenye ku, kuoga wala sitaketi kwenye kivuli yani amtishia nitakuwa ni mwenye kujiadhibu ili ile huruma ya mtoto wake imuingie arudi katika kumtii mamake katika lile ambalo kwa ataka amwasi mtume sallallahu alaihi wasallam Saad ibn Abi akasema hata kama ungekuwa na nafsi 40 kama sikosea sitojali yani uwe na nafsi 40 mmoja yaadhibika mpaka ikafa yaletwa na nyingine sitorudi nyuma nitakuwa ni mwenye kusimama msimamo wangu hii habari ilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha ayat katika surati al-Ankabut ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا na tumemuhusia tumemwamrisha mwanadamu awe ni mwenye kumfanyia au kuwafanyia wema wazazi wake wawili watu wote wameamrishwa hilo lakini wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma lakini iwapo watakuwa ni wenye kukuamrisha uwe ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo kuwa huna elimu nayo ukawa ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala basi usimtwii mzazi wako katika hilo walakin ishi nao kwa wema na hivyo hivyo Luqman al-Hakim alimuhusia mwanawe ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كيش أمامي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وموسيوا أي موانا ueni mwenye kuwafanyia wema wazazi wawili lakini wain jahadaka ala antushrika bima laisa laka bihi ilmu iwapo watakuwa ni wenye kukushurutisha uweni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha jambo ambalo kuwa huna ilmu nalo fala tutihuma hapo hawawi ni wenye kutuiwa wazazi wawili maana ya kutotuiwa si mtu awe ni mwenye kuwapokea na kuwapigia kelele la bali afanye kama alivyofanya Ibrahim alayhi salam awe ni mpole na mtulivu na wala asiwatui katika jambo ambalo kuwa wamtaka alifanye kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hawa wazazi wawili ambokuwa ndiyo chanzo na asli ya sisi kupatikana katika uhai huu wa ulimwengu yatakiwa wawe ni wenye kufanyiwa alihsan na kinyume chake ni ukuk kuwakosea adabu na kuwavunjia hadhi kwani kuwavunjia hadhi na sehemu au heshima wazazi wawili ni katika jumla ya sababu ambayo kuwa itapelekea mtu kuingia motoni na kuwafanyia wema ni katika jumla ya mambo ambayo kuwa itampelekea mtu kuingia peponi kama ilivyokuja katika hadith sahih Mtume صلى الله عليه وسلم alipanda mimbar aiywa saida al-mimbar faqala amin amin amin alisema amin mara tatu فقالوا يا رسول الله ايوه alama aminta ulikuwa ukileta amin au ukisema amin kwa kitu gani akasema mtume sallallahu alaihi wasallama jaani jibrilun anifan faqala raghima anfi imri'in dhukirta indahu falam yusalli alayk nilisema amin kwa kuwa jibril alayhi salam alisema aliniambia awe ni mwenye kupata khasara mtu ambaye kuwa utatajwa mbele yake kisha asiwe ni mwenye kuswalia asiwe ni mwenye kuswalia qul amin fakultu amin kisha jibril akaniambia sema amin nami nikasema amin yule ambaye kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam atatajwa kisha akawa si mwenye kumswalia mtume basi huyu katika watu ambao kuwa watanali khasara akasema kadhalika jambo la pili nilichokisemea amin raghima anfi mri'in adrakahu ramadan au dakhala ramadan fakaraja walam yughfar lahu ikamfikia mwezi wa ramadhani mpaka ikatoka kisha asiwe ni mwenye kusamehewa kwani ilikuwa ni fursa ya maghfira milango imefunguliwa na wala hakuwa ni mwenye kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni huyu hakumomba Allah subhanahu wa ta'ala wala hakujali ikatoka ramadhani pasina yeye kugufiriwa mtume sallallahu alaihi wasallam jibril akamwambia sema amin asema nikasema amin huyo amepata khasara kisha watatu akasema jibril alayhi salatu wasalam raghima anfi mriin adraka abawai ihdahuma au kilahuma falam yudkhilahu aljanna qul amin fakultu amin ama jambo la tatu ambalo kuwa nilisema amin ni kuwa jibril alisema anapata khasara mtu ambaye kuwa atawapata wazazi wake wawili au mmoja wao katika uhai kisha wasiwe ni sababu ya yeye kuingia peponi sema amin nikasema amin kwa hivyo wazazi wawili ni sababu ya mtu imma kuingia peponi iwapo atakuwa ni bar mwema nao au itakuwa ni sababu ya yeye kuingia motoni iwapo atakuwa ni aq ni mtu mwenye kuwakosea adabu tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kushukuru neema zake na kadhalika aweze kutu atupatie uwezo wa kushukuru fadla na ihsani za wazazi wawili juu yetu ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن عمل صالحا ترضاهم ودخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وهاي مچاچه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا